Що для кого? не зрозумів Кримчак. Для чого це все? Приходимо, гріємось біля цієї маленької зірки. Якої зірки здивувався Кримчак? Сонця. Не кривись, не моє. Навіть не пам'ятаю, хто сказав. Але ж правдиво, комашки, які гріються біля загубленої в космосі зірки погрілися і знову в морок. Для чого приходимо? Що нас веде? Під цю філософію добре пити коньяк. Нейтрально, хоч і трохи насторожено, зауважив Кримчак. Еге ж, погодився Агієнко, що я й роблю. Красивим жестом, трохи схожим на Барубоцький, а чим саме? Кремчак сказати не міг, але пам'ятав цей жест віддавна. Він йому одразу нагадав колишнього Огієнка, гарного сільського парубка, що вступив учитися. На нього задивлялося багато дівчат. Таким жестом Огієнко відгорнув волосся і так само красиво підняв чарку і випив. І не було схоже, що йому кортить горілки. Він пив так як п'ють на весіллі малопетущі парубки. Спокійно, смотливо. Кремчак мимоволі аж замилувався колишнім товаришем. А тоді неприємна думка нахмурила йому чоло. Але це від нас не залежить, казав далі Огієнко. Настає час і починаємо думати. І я повір не з власного приводу. Чингісхан рубав голови підлеглим, вимагав безсмертя. Так от я, я за свій вік убив з рушниці три качки. Я тебе розумію, м'яко мовив Кримчак, і все одно не треба лізти в таке. Живеш і живи, їй бо. Ти той, чимось би от я у мене садок. Сім років виводжу новий сорт порічок. Угу, теж філософія. Воно добре, коли філософія. Нехай його така, як власна, кріпка. В голосі його чула іронія. Вона пророста на землі. На землі, на гною, раптом перекривив Огієнко. Крім того, з порічок можна наварити варення. Я не так з власного приводу. Тоді ще гірше. Що ж просвіти мене темного? Вся справа в тому, як прожив, що після себе лишив, теорему, утеплену громадську вбиральню. Ти залишиш після себе порічки. Федоре, ми так давно бачилися. Можемо посваритися? Твоя правда. Нам ні за що сваритися. Це, мабуть, такий день несе мене. Але коли ж і подумати про це, як не зараз? Розумієш, не можу я примиритися, та ще отут, на цьому місці, не гнівайся. Але ти якось так. Кримчак заглянув у жовтаві очі колишнього товариша, вперше вловив там щире бажання переконати його в чомусь. Що він сказав? Спонуканий тим поглядом перебив він. Хто? Хоч і здогадався, але перепитав Огієнко. Василь Васильович. Ми з ним переговорили за ці тижні. Що він сказав сьогодні? Нічого особливого, це думаю таке складне? Навпаки. Огієнко, здавалося, хотів проникнути кудись думкою, але не міг і через те сердився. Розкажи, як тобі живеться в твоєму рай... райцентрі? запитав трохи поспішливо. Тобі, мабуть, це не цікаво. Огієнко здивовано і навіть з повагою подивився на Кримчака. По правді зараз ні. Та й ти вже розказав.